Po kelių dienų, kai Jėzus vėl atėjo į Kafarnaumą, žmonės išgirdo jį esant namuose. Ir tiek daug prisirinko, jog ne prie durų nebeliko vietos. O jis kelbė jiems žodį. Tada keturi vyrai atnešė paralyžiuotą žmogų. Negalėdami dėl minios prinešti jo prie Jėzaus, jie praplėšė stogą namo, kur jis buvo, ir padarė skylę nuleido žemyn neštuvus, ant kurių gulėjo paralyžiuotasis. Išvydęs jų tikėjimą, Jėzus kreipėsi į paralyžiuotąjį. Sūnau, tau atleidžiamos nuodėmės. Tenai sėdėjo keletas rašto aiškintojų, kurie svarstė savo širdyje, kaip jis drįsta taip kalbėti, juk jis pikžodžiauja. Kasgi gali atleisti nuodėmės, jei ne vienas dievas? Jėzus iš karto savo dvasia perpratęs jų mintis tarė, kam taip manote savo širdyje? Kas lengviau, ar pasakyti paralyžiuotam tau atleidžiamos nuodėmės, ar liepti, kelkis, pasimk neštuvus ir vaikščiok. Bet kad žinotumėte žmogaus sūnų, turint gali atleisti žemėje nuodėmės, čia jis tarė paralyžiuotajam. Sakau tau, kelkis, imk savo neštuvus ir eik namo. Šis atsikėlęs tuojau pasiėmė neštuvus ir visų akise nuėjo savo. Visi be galo stebėjosi ir šlovino Dievą, sakydami, tokių dalykų mes niekada nesame matę. Jėzus vėl nuėjo į pažerę. Ištisaminė rinkosi prie jo, o jis juos mokė. Praeidamas jis pamatė Levi, Alfiejaus sūnų, sėdinti muitinėje, ir tarė jam, sek paskui mane. Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Kai Jėzus Levio namuose buvo pasodintas prie stalo, daug muitininkų bei nusidėjėlių sėdosi su juo ir jo mokiniais, nes daug buvo tokių, kurie sekė paskui jį. Rašto aiškintojai iš fariziejų išvydė jį valgantį su nusidėjėliais ir muitininkais, prikišo jo mokiniams, kodėl jis valgo su muitininkais ir nusidėjėliais. Tai išgirdęs Jėzus atsiliepė. Nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligonėms. Aš atėjau neteisiųjų šaukti, o nusidėjėlių. Jono mokiniai ir fariziejai pasninkavo. Žmonės atėję klausė Jėzų, kodėl Jono mokiniai ir fariziejų mokiniai pasninkauja, o tavieji ne. Jėzus atsakė – Argi gali vestuvių svečiai pasninkauti, kol su jais yra jaunikis? Kol jie turi jaunikį, jie negali pasninkauti. Bet ateis dienos, kai jaunikis bus iš jų atimtas. Ir tada, tą dieną, jie pasninkaus. Niekas nesiuva lopo iš naujo milo ant palaikio drabužio. Antraip lopas atplėštų nuo jo gabalą, naujas nuo seno, ir skilė tik padidėtų. Taip pat niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius. Antraip vynas suplėšytų vynmaišius ir nueitų niekais ir vynas, ir vynmaišiai. Jaunam vynui nauji vynmaišiai. Šabo dieną Jėzus ėjo per javų lauką ir jo mokiniai įdami ėmė skabyti varpas. Fariziejai priekaištavo, žiūrėk, jie daro per šabą tai, kas draudžiama. Jėzus atsakė, Nejau neskaitėte, ką prireikus padarė Dovidas, kai jis ir jo palidovai neturėjo maisto ir buvo išalkę. Prie vyriausiojo kunigo Abjataro jis įėjo į dievo namus ir valgė padėtinės duonos ir davė jos valgyti savo palidovams, nors jos niekam nevalia valgyti tik kunigams. Ir pridūrė, šabas padarytas žmogui, ne žmogus šabui. Taigi žmogaus sūnus yra ir šabo viešpats